la ser, no la puede poseer, que no quiera con usted. Solo conmigo se siente diferente porque la trato bien. la ser, no la puede poseer, que no quiera con usted. Y solo conmigo ya está diferente porque la trato bien. quiero. Quiero que amantes el mundo entero. Te quiero hacer mi mujer, yo te quiero complacer. No le importa mi fama ni el dinero. Me encanta, con ese brillo resalta. Ella se luce entre tantas A mí me gusta cuando mi tema tú me lo cantas. Me encanta, con ese brillo resalta. Ella se luce entre tantas Y a mí me gusta cuando mi tema tú me lo cantas. Déjala estar sola, porque anda viola Pero solo conmigo le da el corte de polola. Déjala estar sola, porque anda viola Soy el único que le come rico esa popola. Oye mami, hoy me junté con el francés, con el dino, Claim lo anormales, lo que nunca ser, no lo puede poseer que no quiera como usted. Solo conmigo se siente diferente porque la trato bien. Okay. De hacer no la puede poseer, que no quiere como usted. solo un mío y está diferente porque la trato bien. Déjala estar sola.